karbona dioksina zurrusta bat. Science Advents aldizkai zientifikoak agronomia eta botanikan badabiltzan ikerlaien arenkoa bat plazaratu berri du ikerlari hoien arabera, ondoko urtetan erija bezalako janhai batek gue hasteko dutian bertute sumait galtzen ikusiko dutu emeki-meki. Beroketa klimatikoaengatik engatik zaio hau agituko. Ikerlaiek diotenez, zeobiaren goakadak erijaren B-vitamina heina ehuneko hoita hamaraz apalaz lezake eta berbidetik burduña eta proteina heina ebai. Bena funtsian zertako arrenkua urte hoik ez dutugulako zuan gue bortan aitzinian, baizik eta gue seme alhabenetan. Haleike zeobi gehiegike jahunen realitatia hor dugu jada, nun eta berotegietan. Jatuik balinbagia urte osuan tomate jatia ez da fruta hauguen egietan laket delakos, baizik eta beotegietan ekoiztuik delakos. Frantzeko estadian, adibidez, urteoz ekoizten dien 6.000 tona tomatetan, ehuneko hamarrak baizik ez dutu behezainak kanpo zabaleko lurai lotuik, beste ehuneko lautan hoita hamarak beotegietan hasten dia lura hunkigabe. Txortaz txorta emaiten zaien ekin batian, ekine tratatuik dia. Zeobi habo eta ekiaren ekarpena hobeki egarten du tomatiak hasteko. Hortako da ekiaren ordez argi artifiziala egarten beotegietan. Bana beste hamazortzi uenez egun guziz. Kampo zabaleko tomatia urtian lau hilabetez eta astekal behe frutia emaiten balin badu, zeobiaz hantuik denak jameka hilabetez beia emanen du astian bi usten egiteko pada emanez. Gainea gue batze rengar gibeloiek beno handiaguak izaten dia tomatehoik modernuki eta teknikoki ekoiztik dien tomate hoiek ez balimadie ahofi baten plazea egiten, funtsian gustuik, gabeko pelota hurtsu gorieli bat baizik ez dielakoz, er likide bezalako enpresa eraldoi batena egiten diet ehun eurotan saltzen beita zeobi tona. Ez dakit urtekal zumat tona behar den beotegietan ekoiztu lau ehun eta berroge mila tonentako, bena segure seka ederik agertzen da bebitrezko bitrezko egoitza modernuen buleguetat.